Tüm putuları deviren, arzı nura çeviren, mümin kalplere giren, La ilahe illallah, muvahhidin imanı, müşriklerin düşmanı, çınlatır asumanı, La ilahe illallah, şer'i devlet kuracak, Şirke darbe vuracak Mazlumu kurtaracak La ilahe illallah Hakkın elmas kılıcı Zalimden öç alıcı Kalpte daim kalıcı La ilahe illallah Şehadete yol açan Aleme nurlar saçan Şeytandır ondan kaçan La ilahe illallah Cihad ile yücelen şer i devletle gelen Katı kalpleri delen La ilahe illallah Müminlerin ihlası Tüm kalplerin cilası Zikirlerin evlası La ilahe illallah Arşı alaya çıkan Şirk düzenleri yıkan Hakkı miras bırakan La ilahe illallah Alemleri döndüren Halıkına gönderen Fitneleri söndüren La ilahe illallah Varlıkları yaratan Tüm amelleri tartan Müminleri nurlatan La ilahe illallah Şeriatın asası Odur Musa asası İmanın hulasası La ilahe illallah لا إله إلا الله